Ons gaan saam lees uit Jeremia hoofstuk 29. Dit is 'n brief aan 'n klomp ballinge. Wat beteken dis ouens wat is waar hulle nie wil wees nie. Hulle is uit hulle land, hulle is weg. Vreemde taal, vreemde gebruike, diskriminasie teen hulle as die uh, eh, veroordeeldes wat in vreemde land 'n nuwe begin te maak. Vers 1. Dit is 'n afskrif van 'n brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van Babel wat nog oor was en na die priesters en profete en die hele volk wat Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagan en die koningin Hoder die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadnezar van Babel toe gestuur is. So sê ek, die Here, die Almagtige, die God van Israel, vir al die bane wat ek by Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir hulle huise en bewoninge. Lê pyne aan in een opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Hulle moet daar in Babel baie word. Nie my nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het bid tot my vir daardie sin. Want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daarmee hulle julle mislei nie. Moenie afslaan daarin te Rome wat hulle so graag wil doen. Daai mense tree sonder opdrag as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here soos die Here oor presies 70 jaar sal ek al straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek die belofte maak om julle hier na Jerusalem terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanbid tot my toe bid en ek sal hulle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal aan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring in die ballingskap. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke waar ek julle verstrooi, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waar vandaan ek julle in ballingskap Onze Ons lees tot zover. Die tema van ons is volgende opstandingsmense, mense soos ek en jy wat glo en die opstanding van Jesus, wat hy die dood oorwin het. Mense soos ons leef positief. In 'n negatiewe wêreld is die gees van God wat in ons woon en uit ons uitstraal iets anders, iemand anders. as die gees van die wêreld. 'n Wêreld wat as ons die nuus lees, wat ons pessimisties maak, wat ons negatief maak, wat ons mekaar sê kan dit nog erger gaan in die wêreld waarin ons leef. Dit is nie lekker nie. Dit is verkeerd. Dit was verkeerd al van die begin van die mensdom, reg tot vandag. Maar ons het Jesus Christus wat ons weer is. Daarom leef ons positief. Ek wonder as julle se gedagte oor julle eie lewe wat die mees dramatiese gebeurtenis al ooit gespeel. Hulle sê dat jou geboorte is eintlik die geleentheid waar jy die meeste adrenaline oopas. Dis 'n dramatiese gebeure waar jy die lewe kom. Maar wie van ons kan dit onthou? God vertel van my geboorte. Maar as jy dink by jou eie lewe oor die die slegste, die verskrikkelikste gebeure in jou lewe, dan wonder ek wat dit sal wees. Ek dink as ek as ons so 30 jaar teruggaan, daar afleer, was al van julle wat dalk in Angola was. Miskien was dit iets daarvan. Was sleg. Ek wonder ek dink daar's van ons wat geveg in 'n wêreldmaak. Maar ek kan my indink dat veral van mense van Amerika en van Europa dat van hulle dalk terugbring aan tyd van Hitler en van Churchill en van Roosevelt. En dat dalk 'n gebeurtenis in oorlog was vir van hulle. Hou ons voor hulle dalk na eers wêreld. En so kan jy sê ek sou dit terug gaan dink Jy probeer dit en wat is die impak van sulke slegte tye op mense? En jy probeer dit en hoe voel se mense? Vanoggend gaan ons terug tot die jaar 586 voor Christus. Waar een van die verskriklikste gebeure ooit in die geskiedenis van Israel gebeur. 'n Gebeurtenis wat vir dekades en vir eeue lank vasbly vasbring aan hulle gedagtes. Dat die onmoontlike, die ondenklike gebeur het. Want die stad van Dawid, Jerusalem, met al die Ou Testament beloftes wat sê daar sal altyd 'n koning uit die geslag van Dawid wees. Die profete het gewaarsku en gewaarsku en gesê moenie dink net omdat jy nou 'n kind van Abraham is en omdat jy nou hierdie sinne leef in Juda met die hoofstad na Jerusalem. Moenie dink net omdat jy sê ek dra God se teken en gesny ek is uit die stam van Juda of van Benjamin net daaroor dink jy jy is gevrywaar. Jy is ware kind van God. Keer op keer preek die profete en sê julle is besig met uiterlike godsdienstige dinge, rituele, maar julle hart is nie by God God soek nie al die ander dinge nie, hy soek nie die feeste nie, hy soek nie offers nie, hy soek vir jou om terug te keer. Dis die preke reg deur jou lewe. Eers vir die noordryk ouens en in 722 vir Christus val die noordryk in Samaria. Maar die ouens van die suidryk Judas sê dit sal nooit met ons gebeur. Dan vat van die ouens Hosea se preke wat hy gepreek het vir ons in die noorde. En alles daarvan het waar geword. Vat hulle dit honderd jaar later, die wat ons in die suide doen en sê, lees hierdie brief. Hy het gepreek vir ons in die noorde, hulle het nie geluister nie. U kyk wat hulle probeer. En steeds sê dat dit nooit met ons gebeur nie. En daai eintlik in 586 gebeur weer die verskil. Die tempel en die muur van Jerusalem word vernietig En dan kom wat jy daarna in 597. Dis daar 'n groot wegvloeiing vanuit Jerusalem weg na Babel. En wat Nebukadnezar hulle doen is hulle skiet die roem van die land Sibar. Hulle van die slimste en die uh, rykste en die invloedrykste is wel almal weg. En Jerusalem en Juda word in chaos agtergelaat. Daar's ons agterbly was ook aan ons begin. En dan skryf hulle later liedere daarin maar. Ek wonder of julle dit ken. Ons se kind was die liedjie gespeel en ek onthou een keer by uh, by die skool. En ek het dit nogal moeilik. En uh, my ma sê toe net vir my, nee, ons mag nie hou van die liedjie van die mense dans nie. Maar dit is ook nie liedjie. En hy gaan so, by the rivers of Babylon, uitvoerlijke wijsheid. When we sat down. Maar dit is nie so vrolike woord nie. Al is daar 'n lekker beat daar. Want hoor die woorde kom in Psalms uit. We sat down, we wept when we remembered Zion. Hulle huil as hulle terugverlang na Sion en Jerusalem, die stad van vrede. Hulle huil when the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Hulle iets probeer verstaan van hulle emosie. Hulle voel die Here ons in die steek gelaat. Hier's ons ver weg van die tempel van Jerusalem. Dis 'n vreemde mense, vreemde kosse, vreemde tale. Dan word jy ons gediskrimineer, ons is laar klas. En dan sing jy en hulle haal en hulle dink en hulle hoop. En dan verlang hulle na die vorige omstandighede. En hulle droom onrealistiese drome. En die slegste is hulle kry vir hulle predikers wat vir hulle sê moenie worry nie, alles gaan gaan uitwerk, moenie bekommerd wees nie. Een van die dae sal alles reg wees. Nie gaan ons terugkom by. Maar die Here sê so duidelik in hierdie boodskap in sy brief, dit is vals hoop wat die ouens van hulle verkoop. En is verkeerde verwagtinge. Dis 'n hoopelike verwagting net vir hierdie wêreld. Ons sien iets daarvan toe Jesus gekom het. Dat sy kinders, sy volk het nie Jesus gesoek soos wat Jesus was. Iemand wat die diepste behoefte om ons vriend van mense, van vergifnis en van nuwe lewe, 'n verhouding met God, 'n herstel van daai band. Hulle soek iemand wat 'n politieke leier kan wees en wat die Romeine in die see kan bring. Hulle soek net iemand vir hierdie iemand wat ons beursies nie kan volmaak en wat ons politiek kan oplos Dit gaan vir hulle nie oor julle. Daar val hulle vir al die boodskappe van valsheid, van alles gaan oor en die beurs is weer vol en, en, en alles gaan nie oor die woord Hulle val af. Want hulle besef nie, hulle diepste, diepste hoef, hulle diepste hoef, is nie binnen van die wereld nie, maar as een verhouding met die jylle, die sêke, wat hulle gaan maak. En daarom in hierdie brief, in die brief van die baan en al die leiders, hulle wat nie die doodsvraag opgelees nie, en die priesters en die profete en die volk. In hierdie brief kom die Heer se hart van die vierde jare oor hoe om te leef en hoe om hulle omstandighede te kan omarm en nie net te bestaan maar te leef. maar net vasgebind met ongelooflike pessimisme. Maar in hulle omstandighede positief van dis hier verskil te kan. Ek het uh, vir hierdie jaar het ek uh, eh, oom Jack Pron begrawe. Hy was 87 jaar. En ek het oom Jack hierdie vreemde wonderlike vriendskap gehad van oom en 'n jong oomie. En hy is nog groot gemaak deur sy ouma en ou Hy het gewerk destijds by Nederlandse bank, gehad in die bank geworden. En hy was van my generatie, ons gemeente, toe hy nog die kerk was, mag ons nie eers uh, bankdienste gebruik het van internet of nie. Ah, ah ook. En uh, hy was van my generatie, ek het maand hulle gespaar en het is een goede story as wat die kerk wil verf. Want uh, en die geld styf vashou. Dis hoe goed gekom het in die depressie jaar. En dan ek het net baie gepraat oor die land. En ek het baie skoon by van die seniors in ons gemeente. En dan praat ons oor die land en dan kyk ons nou na die gemeente klaar. En dan praat ek met die goeie ou daar. En ek het altyd hierdie teks vir hom gegee in Prediker 7 vers 10. Hoor wat sê? Moenie sê in die ou dae se Peter as my Dis nie advysheid wat 'n mens so sien. Nou hoekom sê die prediker dit? Want hy ken homself en ken mense soos ons. Die oomblik as ek en jy begin dink aan die ou dae, dan al die negatiewe dinge vergeet ons sommer maklik van daai moeilike vorige goeie ou dae. En ons dink net aan die wonderlike goeie ou dae. En ons doen dit in terme van ons land, ons doen dit in terme van onsself, ons huwelik, ons tyd met die kinders op die huis was seker as tyd ons daar daar daar gewerk het en die probleem daarmee is is dat ons vergeet ook van die moeilike tye saam met goeie tye moeilike nommer 2 maak dit by baie van ons dat ons die hele hier en nou nie kan omarm en vooruit leef maar ons leef heeltyd in verlede natuurlik moet ek en jy nou terug maar waar ons terugkyk moet wees dankie Here dat U my gedraai het na hierdie tyd, maar dat U my ook nou dra. En dat ek nou 'n verskil maak. Daarom is dit nie vreesin om net in die verlede te leef, want die Here het ons gemaak om vandag te leef, hier en nou met die wysheid en die lesse geleef van die verlede jaar. Maar hier en nou, die môre en oormôre. Want daar's nog lewe. Daar's nog 'n rykdom. God wil ons nog gebruik. hier en nou in waar in balans is die Here by ons. Ek kan ons voorlief. En nie op die klaar nie. En nie terugkyk en terug verlang die kraan nie. Maar hier en nou leef en 'n verskil maak. Die opsomming van hierdie boek kom sê vir die volk, sê moed en sit jou lewe voor. Want God roep jou om in hierdie nuwe omstandighede frequency of loot. Y para la nueva y la jou dan aan. Sal ons 'n maker waarby jy kom en praat oor die dinge waarvan ons nie besin nie, maar mense moet dit hulle Jerusalem toe. Baie van hulle gaan dood wees, gaan weer hulle kinders, hulle kleinkinders wees, maar ek gaan omstandig wees. Die wêreld se omstandig wees gaan ek van. En hulle gaan terug wees. Hulle sal my dien. En nou hier ons geskiedenis, dit is wat gebeur. 70 jaar later het het die Babel geval en die koninkryke verander. En as jy geskiedenis ken, dan kan jy weet van die vroegste tye af tot nou. Hou koninkryke, soos ons maar so kan sê, hou maar 'n sekere aantal honderd jaar. En dan is daar die tyd, die magtige Romeinse ryk waarin Jesus gebore is. Waar mense gekruisig en gedoen is en die kragtige geweld gegee. Wat baie gebou het sodat uh, Paulus hulle maklik kon uh, eh, oor land kom ry en uh, of uh, loop en maar hierdie kom ja die infrastruktuur van die mense ryk oor see en land kon dit gaan maar daai mense ryk het geval en uiteindelik moes verander hier in die roemer na Christus dat Konstantin sê maar hy sien die beste beste mense in die Romeinse ryk is die volgelinge van Jesus hulle Hij had het vanuit Zuid-Afrika, in Nigeria, tot in Mozambique, kerken wat gestart is, die evangelie hebben, in aanzien wil van die vorige eeuw. Waar die politiek en kerk ook aan ons Nederland smorig getrouwd dat die kerk van binnen sien. Dis kom toe die vis uit Afrika gekom en die NG Kerk tot in vandag amper die helfte van hulle lidmate verloor. En die meeste daarvan mense wat eintlik maar gesê het, wel nou kan ons dit nie meer positief skryf God wat my Here is, laat keer hulle belangrikste daarvan is my Here. Hy help. Daar's 'n rede dat hy kom, ja, soms is daar veranderinge en verandering van omstandighede gebeur en hoe wonderlik is dit nie as sulke dinge gebeur. Maar dit is ook nie net onder my plan. Vriende, hierdie tydjie op aarde is ons so die ewigheid as ek nou die afstand van my wys van my afstand daai kind verby maak. Al die pad reg om hierdie aarde. En hy kom hier tot in my tuin. Daai afstand Hy is maar steeds God. En hy is besig met sy kinders. Hy bou sy kinders. Hy werk aan hulle. En hy het ons beswil in gedagte. Hy het daai volk in Babel en hy lief en hy wil hulle omstandighede gebruik om hulle te verander om meer te opbou sê die volgende vers ek sal hulle opbou nie afbreek diferença weer op daal was met die goeie ou dae. Dit gaan nou sleg vir ons arme kinders en dit gaan sleg as ooit. trek hom af, trek hom af. Daie roos, van, hoe begroei jy? mense in daai vrok leef, verliefdheid. negatief oor hoe moeilik dit nou is. Aan die ander kant deel ons onder mekaar die fases waar ons is. Miskien is jy in so 'n nuwe fase. Miskien is ons sommige rondom sien die diagnose in jou eie lewe iemand na mee. Miskien is dit die dood van oom Baie. Wat maak dat jy voel asof jy in balans is? Jy's weggevoer uit nuwe omstandighede in jou lewe is wat jy wat voel asof jy in ballingskap is weg en vry. Leef nou in die nuus te midde van geloof en prys. Iemand het hierdie Jeremia 9 van haar wat ek voor gelees het, die feit dat die Here dat plan, die feit dat die Here 'n toekoms vir ons het. Jeremia 9 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed na die takke en die blare wat reik tot die berg. Ons moet gebed dat U dit sal doen in ons en deur ons. Wil U hierdie geloofs volgelinge van U, wil U hierdie gemeente jou seën